Beraz, e, bai langile zaitugu, eta e, berrikitan eh, erakusketa virtual bat antolatu duzue, hainbat eta hainbat mapa bertan ikusten aldira, mila berreunda iruguita mar, hain bai, zuzen. Hori da. zer ikusten aldugu, eta zendako egin duzue olako erakusketa virtual hau, virtualarra baita internet bidez, sekatu nalditugula, hainbat eta hainbat datu, mapen bidez? Bai, uh, en fet, uh, eh, bilketa puntu eus uh, eh, atarian kokatzen da erakusketa virtual hori. Bilketa eus atari bat orok koha dena da. Eh, Euskal Herria dokumentatzen eh, dituzten eh, dokumentuak publikoari ikusgai uh, usteko, oroak. Eta bon, hor, anin gauza bada, eta batzuetan egiten dugu lan hori. Um, korpus berezi bat, dokumentu handana bat, gai baten inguruan, edo dokumentu mota baten, edo bereziki agerian emaiteko, usteko. Eta orduan, sortzen dugu, uh, nola erran, obiektu bat, Uh, justu uh, argitara ezartzeko uh, dokumentu handan bat edo in, bereziki interesgarri duitzen zaiguna. Eta hori da eginduguna uh, eh, mapen inguruan. Beraz, Euskal Herria eta bereziki paraldea erakusten duten eh, mapak badira uh, eh, ainitz. En fet, oargarri da ere, uh, ret, ikustea bereziki kartografiatua izana dela urteetan, mendeetan iparaldea, Eta beraz hor bada dokumentazio biziki aberaz bat, zigarri interesgarria dena, eta hortara sarbide berezi bat nahi ginako neman. Ara, hartako sortu dugu tresna hori, ez da genola ditu berden, webgune bat da ondarean, erakusketa virtual deitzen dugun hori. Mm. E, bosteun urteko mapak jarri diozu izen erakusketari, zendako bosteun urte, azken bosteun urteetan atxemandako mapak dira horiek? Afet, euh, gehien uh, agertzen diren euh, dokumentu horiek dira, bai, azken euh, bost mende hauek. Uh, amasei garen mendetik aintzina, biderkatu dira olako dokumentuak, beste aintzinekoak gutiago dira uh, askoz. Hara, badira maka, garen mendetik bakar batzu bizikintes gainera, baina guti-guti, wala. Mm. Artako, haipatzen dugu bereziki azken bost mende horiek mapak diogunean, zer atako mapak atxematen aldira bertan? Badira, mapa ezberdinak, e, ze, ze atxemaiten alko genuke hor? Bada, hainitz eh, mota ondarian, eh? mapak egiten ziren eh, beti ere behar bati erantzuteko. mapa batzu egin dituzte adibidez nabikatzeko itxasuan gaindi, ordean baduzu itxasuaztera, badira zinez administratiboak direnak, estatu batek egiten, egiten zuen mapa bat eh, errakusteko muga nuntzen, eh, eta gu muga aldean gira orduan eh, hartako izan dira, izan dira hizkuntza mapa batzu ere, errakusteko euskalkiak eta mm. zein parteren ezagun eta dugu mapa famatu hori, ez? Adibidez hori, bai, bai, bai, ez hori bakarrik, ez dakit, baziren mapak erakusten zituztenak, ibaiak zein ziren, garraioak, zekit, uh, eh, aniz mota zaila da, en fet, uh, eh, sailkatzia eta zerrendatzia mapa motak hainbeste direlaik. Bilketa.euz webgunean uh, eh, zartzen baldin bada gure entzule batek, beraz, hor nola atseman alko du berak sekatzen duen informazioa ikusten dugu, hiru uh, ataletan banatu duzuela webgunea eta hortik adibidez bada bilaketa, bada mapa harrigarri miresgarrienak eta gero urrunago joaiteko izeneko atalean bertan badira azalpen batzuk, adituen azalpenak bilaketa hortan, lehen bilaketa hortan, nola atxeman nahi dut zerbait nahi baldin mozekatu, nola egin behar dut. Bai, horretien, eh, justu eh, sartzeko eh, animaliko korpus hortan, behar zen tresna bat, laguntzeko jendia sartzeko eta erreski sartzeko. Horretien, hor, emaiten den aukera da, beraz mapa bat eman dugu hor, interfase gisa erakusten den mapa bat, eta hor, sartzen alda, klik bat eginez gune batean. Gune hori izanki, erri bat, adibidez, edo lurralde bat. Eta hor, hautatzen balimada, ez dakit demagun azparne edo, edo eh, erri guziak hor dira, klik egiten da erri hortan, eta besterik egin ebe, aterako zaizkigu uh, gure mapa bilduma hortan, azparne erakusten duten mapa guziak. Eta izan daitezke eh, hor ere, hainitze aterako direnak. Eta beraz, izanen da emaitza handan bat hor ere, berriz noragan filtratzen aldirenako ino zehatzago eh, egunago joiteko eta behin eh, mapandana hori aterata filtratzen aldira eh, garaiaren arabera, adibinez hautatzen aldira zaharrenak edo berrienak edo emetzigarren mendekoak edo nahi dena eta bestalde beste filtro bat da eskala arsenal eh, ditut adibidez erri mailan bakarrik ez diren eh, mapak. Azparne erri bezala bakarrik erakutsik dutenak. Edo zabalago kantonamendu mm. heinean diren eh, mapak. Justuki hemen badugu elgarrezketa egiten ari giren mementontan, badugu ordenagailu bat eta hor beraz bilketa bilketa.eus webgunean markatu dugu beraz herria, azparne markatu dugu eta hor azparneren barren badugu azparneko eskualdea, badugu kantonamendua, herria eta auzoa. Auzoan klikatzen baldin badugu, badira azparneko auzori dagozkion karta batzuk, edo mapa batzuk. Edo adibidez kantonamendua idazten baldin badut, kantonamendua, azparneko kantonamendua iburuzo, bat bi iru zenbat bilaketa baditut, oita amairu bilaketa, oita amairu mapa badira azparneko kantonamenduaz mapa bakotxean klikatzen maldi badu, ze dut? Uh, mapa bakotxean klikatzen maldin badu, gertuko da hirudi handi bat, deia, eh, hobekiago ikusten da zer den mapa hortan, eta fitxa bat ere, eh? pixka bat eh, saltzen duena mapa hori zer den, eta emaiten ditu uh, datu batzu, uh, data, dibidez, uh, nunko katua den mapa hori, zenta mapa hori guziak fisikoki nunbait dira, adibidez bat ikusten dugu bai uh, mediatekan dena, eta gero bada eh, indeksazio bat, erna baita eh, izen geografiko batzu emaiten dira hor, ordean izanen da azparne, inguruetako erriak ere, kantonamendua ipatzen ginoelako, izanen dira ere adibidez uh, mendi batzuen izenak, edo ibai batzuen izenak, ahalbezen bat zehaztu ditugu zein ziren hor uh, agertzen ziren tokiak, nor baitek nahi madu bilatu adibidez uh, ibai bat, hortik ere sartzen sartzen albaita korpus hortan, uh, eh, ahaldu eman adibidez uh, aturri, hobi, uh, eh, lajun, uh, irati, uh, olako batzu, eta aterako zasko bai, hortan, kasu hortan ere, tuki horiek erakusein intuzten mapak. Hmm. Adibidez horre, haipatu dugun azparneko kantoramenduko mapa hori, egilea beraz da, mila zazpirunda malauko egile bat, e, Kasini izeneko egile bat eta berak egin du e, Azparneko kantoramenduko herri guztien zerrenda zuek idatzi duzue indexatzeko atxemaiteko eta hor bada mapa bat mapa adibidez da 18. mendekoa bai Kasini hori eh, hori programa uh, animaleko bat izan zen, Frantzia guzia mailan eta kartografiatu zuten uh, Frantzia osoa, eta barne beraz Euskal Herria eta emengo gune hori. Eta beraz badugu mapa bat hor uh, biziki zehatza, emezortzigarren uh, mendekoa, biziki intezgarria dena, eh? Norbaitek adibidez nahiko balu bere hausoko erreka baten izena atxeman espaita segur gaur eguneko izena izen egokia denez, jotzen aldu olako iturrietare eta jakin adibidez, emezortzi, amazazpigarren mendian erreka horrek ze izen zuen. Orduan, amazazpigarren mendean hori ez dakit. Anfet, uh, lurralde hau ez da berdin kartografiatua izan denetan. Haibuzu adibidez, uh, baiona bera, aniz kartografiatua izan da, itxas bazterra ere bai. Barnek aldearen zat, ez da hinbeste euh, gauza atxemaiten. Badira, baina ez euh, kostaldea bezen bat adibidez. Aldiz, izan dira euh, programa batzu, uh, dena kartografiatzeko, eta hori esker bai, uh, erri bako txere badira mapa batzu. Fiteko aldatzeko, beraz adibidez izan zen emetzikaren mendean kadastroa, Napoleonek, beraz uh, mila sortzionta zazpitik aintzina, uh, eh, undarren kartografia razi zuen Frantzia guzia, eh, kadastroa egiteko. Eta orduan, uh, kadastro hori erri bakots egin izan da mapa bat, ez zen oino gehiago, benan erri bakots bederen bada kadastro hori, eta hortan bai, uh, toponimiaren aldetik badira gauza biziki aberatsak eta interesgarriak, Eta beste iturri bat aipatzeko, bada inkesta linguistiko bat, zakaz inkesta deitzen zena, mm. eh, inkesta linguistiko bat zen, eh? baina hori esker, uh, eh, emeetzigaren eh, mende bukaeran, mila sorzion talargo zazpian, galdegina egin izan zitzaien, beraz inkesta horren kari, uh, iparaldeko guzier, beraz erri bakots, galdegina izan zitzaien errian toriek, uh, beren erriko mapa baten egitea, marrastea ondarean, eta toponimia idaztea, hori zen txedea. Idatz ezazue, erri hortako erabiltzen den toponimia. Eta hori dian, erri bakots bada, mila sorzion eta uh, zazpiko mapa bat, erri mailan, eh, Eta e- guzietako mapa. guzietan, iparaldeko errigusientzat bada hori eta hor bai e, atxor bat da hori, zenta erakusten du herri hortan erabiltzen ziren izenak badia izendatuak dira uh, etxeak, uh, mendikaskoak, bideak, auzoak, kaperak, hor bada sekulako hmm. datu hasi bat undarrien. Len aitzinen uh, arestin arandidazu gainera errigintza batzuk Frantzestu zituztela, batzun terminologia horiek, ez? Nola egiten zuten <laughs> batzutan, eh, olako... Bai, irringarria... Ba, irringarria da, pixka bat ikuste en fet, uh, eh, xedea zen zinez uh, tokiko toponimia, beraz, eskuarazkoa biltzea, bainan, batzuek uste izan zuten, eh, hain uh, lagungarri izanen zela tokiko izen horien uh, itzultzia. Adibidez? Ez, adibidez, ba, uh, bazin, txaren izena, emanen zuten uh, mezon ekarte, doroko gainera uh, itzulpen alestrok bat, bena, ez pixka bat anekdotikoa izan daiteke, edo ez, baina eh, bai bai ikusten ziren olako, eh, olako entsegu batzu, adierazgarri <laughs> egiteko, beren iduriko, beraz toponimia hori. Eskuaraz gehien, bai, eh, eskuaraz zen toponimia. Eta erren da ere ikustea, erri batzuetan, nahasten zirela eskuarazko eta kaskoinezko uh, izenak. Eta hor, ageriz, ageri da hortik, be, bizkuntzak elgarren onduan bizi zirela uh, erri batzean, beriziki sarnegun, eta hola, mm. eh, ikusten duzu, irakurtzen duzu, panpan horiz. Mila esker, Maria gure, gurekin egiteati bidai hau eta hurrengo arte. Bai, mila esker zueri.